Udruženja građana za podršku istini i suzbijanje laži. Džemijetul Furkan, Bosna i Hercegovina. شاقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد Poštovani slušalci i slušateljke, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Studio Furkan vam predstavlja audio predavanje na temu Lijek protiv nažadovanja u iman od predavača Hafiza magistra Ebu Hind al-Muatisma. Thank you. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ovo predavanje bude od koristi svima onima koji ga budu slušali. Naša posljednja dova je hvala Allahu gospodaru svjetova. في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما الحمد لله الذي جعل في كل فترة من الرسل دعاة من أهل العلم يدعون بكتاب الله إلى الهدى ويبصرون بنور الله أهل الردى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي الله سبحانه وتعالى إنك الصلوات السلام نفسانيك محمد صلى الله عليه وسلم أن يقبوا فورد سوى أصحابه سوى أنك يقبوا na njegovoj uputi do sunnijega dana, a nakon toga poštovana braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. U prethodnom predavanju govorili smo o razlozima za popuštanje u vjeri, za nazadovanje i za jedno popuštanje u pridržavanju pravoga puta i odredaba koje čovjeka čine da bude na pravom putu. U današnjem predavanju, inša Allah, sa Allahovom pomoći, govorit o lijekovima kako bi se čovjek vratio na pravi put kako bi od sebe otklonio uzroke popuštanja u vjeri. Naš večerašnji govor će se bazirati na činjenici da Allah subhanahu wa ta'ala nije stvorio ni jednu bolest, a da joj nije našao lijeka i da nije dao lijeka koji bi ljudi mogli da iskoriste. Kao što poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, nema ni jedne bolesti, a da joj Allah subhanahu wa ta'ala nije odredio i lijek. Tako da svejedno od koje bolesti obolio ovaj umet, da li to bila bolest koja ih je zahvatila u materijalnom smislu ili u duhovnom smislu, ona ima svoj lijek. Prva stvar koja čovjeka sprečava da ode sa pravoga puta i da popusti u vjeri jeste povećavanje znanja koje on ima kod sebe, dakle ne bilo kog znanja, nego baš šarijatskog znanja i što više šarijatskih činjenica i pojmova ukoliko čovjek zna i može to da primijeni, to je jedna vrsta u stvari štita koja će ga odbraniti od puštanja u vjeri. Stoga je poslanik sallallahu alaihi wasallam u prilikama kada bi neki od novih ljudi primio islam, savjetovao svojim ashabima, uzmite ga sa sobom i podučite ga vjeriti. Dakle, to podučavanje vjeri na početku, kada čovjek ne zna puno, kada ga ljudi drugi poduče vjeri, to znači da će se on zaštititi od pogrešnih stvari i od nazadovanja i popuštanja koje bi moglo eventualno da, da mu dođe. Dakle. Iz toga čovjek koji se pridržava propisa ove vjere i na kome dakle možemo vidjeti neke tragove pridržavanja e, vjeri, on mora da bude od tih ljudi koji će biti u, u, u najvećem broju slučajeva u halkama u kojima se izučava znanje. Dakle, on mora biti veoma često nad, u tim halkama kako bi održao svoju vjeru. Iz toga poslanik, sallallahu alaihi wasallam, savjetuje svome umetu i muslimanima koji su živjeli oko njega, kada prođete pored dženevske bašće, svratite u nju kako bi se odmrli. Pa su ashabi, dakle, na sam pomin riječ dženevska bašća, upitali odmah poslanika sallallahu alaihi wa sallam na šta se misle Boži poslaniče dakle šta je to dženecka bašća pa je on rekao to je halka il dikra to je su spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala a u drugom rivajcu se kaže da je to halka u kojoj se izučava šarijatsko znanje stoga čovjek koji uđe u islam koji počne da klanja dakle, da, da posti i da obavlja stvari koje u vanštini znači dakle, da je on musliman, mora da pazi na to i, i, da, i da posveti tome veliku brigu da stekne što više znanja, šarijatskog znanja koje će ga spriječiti od e, ponovnog vraćanja u džahilijet ili ponovnog vraćanja u nevijestu. I nikada muslima ne smije sebi dopustiti da dunjalučki potrebi i dunjalučki poslovi budu prepreka na putu sticanja znanja. To jeste da kaže ja radim do 4 sata, ja radim do 5 sati ili tako dalje, radim možda u tri smjene, radim i noću i tako dalje i moram imati određeno vrijeme kako bih se odmorio. Ne mogu da stigne na sva ta predavanja i ne mogu da napravim neki svoj lični program kako bih sticao znanje. Dakle, sve te isprike, one nemaju nikakve osnove ukoliko čovjek zaista želi da stekne znanje da se time sačuva od nazadovanja u vjeri. Jer poznata nam je praksa Omera ibn Khattab radijallahu anhu koji je sa svojim prijateljima, dakle sa drugim ashabima, imao jednu praksu sticanja znanja, a to je da su jedan drugoga mijenjali u halkama kada se izučavalo znanje, kada su eh, trebali da budu sa poslanikom, sallallahu alaihi wasallam. To jeste jedan dan bi jedan radio, a drugi bi bio sa poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, dok bi drugi dan bilo obrnuto. I kada bi nešto novo saznao, onaj koji je bio sa poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, obavijestio bi onoga drugoga. Tako da čovjek ne može sebi naći ispriku u tome da nema vremena ili da je ograničen sa vremenom, jer svako od nas mora na prvo mjesto dakle staviti samog sebe i interes koji ima u sticanju znanja. Stoga svaki mladić i djevojka koji imaju pri sebi islam moraju posvetiti jedno određeno vrijeme kako bi sticali znanje i ne smiju sebi davati za pravo da neke stvari dakle vezane za dunjaluk odvrate od tog puta jer možemo sami sebi postaviti pitanje koliko vremena provodimo u stvarima koje su tako reći bez veze koje, e, od kojih nemamo nikakvu korist jednostavno samo da nam vrijeme prođe dok na drugoj strani se žalimo na nedostatak vremena jer uzmemo samo zakon za primjer u našu biblioteku, islamsku biblioteku na bosanskom jeziku koja se nakon rata, alhamdulillah, data, dakle, proširila uveliko, imamo veliki broj knjiga u njoj. Međutim, hajde sada da svako od nas razmisli koliko sve su data dakle te knjige dostupne svima nama, neka svako od nas razmisli koliko je on knjiga pročitao od korice do korice i to ne samo dakle pročitao, nego je pročitao sa razmišljanjem. Dakle, da je uzeo neku svesku, pa da je izvukao nekoliko zabilješki, da to poslije nauči i tako dalje. Dakle, ne samo tek tako da pročita. Jer Uzmimo za primjer knjigu Rahimkov Mahtum, dakle knjigu za pečećeni džeretski napitak koja govori o širi poslanika sallallahu alaihi wasallam. To nije neka komplikovana knjiga, ona jednostavno govori o biografiji, o životu jednog čovjeka. Mnoge stvari se mogu upamtiti, ali na primjer danas kada imamo neki kviz, svejedno da li to bilo na radiju ili u nekom okupljanju gdje dođe mnogo ljudi, dakle muslimana, onih koji nose brade, vidjet da oni veoma malo znaju podataka o poslaniku sallallahu alaihi wasallam. To je jedna žalostna stvar, dakle da imamo preko 200.000 primjeraka te knjige na bosanskom jeziku oštampanih u Bosni, međutim među muslimanima ćemo naći veoma mali broj onih ljudi koji znaju te neke opće podatke koji su izuzetno bitni za svakog onog ko slijedi poslanika sallallahu iduća stvar koja čovjeka pomaže da e, ne popusti u vjeri jeste postepenost i nežurba u shvatanju i u primjeni propisa ove vjere. U prethodnom predavanju rekli smo da je jedan od uzroka nazadovanja muslimana u njegovoj vjeri to što je prežestok i u shvatanju i u primjeni određenih propisa, a isto tako i žurba da su sve te stvari obuhvate. Ishodno tome možemo shvatiti da je kontra situacija od te da čovjek postepeno radi određene stvari u vjeri ili na primjer da ne obuhvata sve odjednom da je jedan od razloga da on ne posusta u vjeri. Iz toga je obaveza svakog muslimana kada uđe u islam svejedno dakle da li se to radilo o bilo kojoj vrsti znanja ili o bilo kom dijelu dakle, koji musliman može da praktikuje da uvede jedan postepeni sistem napredovanja u toj oblasti. Dakle, ako želi da uči nešto, on mora to da radi postepeno, ne može sve odjednom ukoliko želi da radi nešto, da primjeni određeni propis, mora to raditi postepeno. Jer zbog čega? Zbog toga što e, je Allahu subhanahu wa ta'ala sunnet, kako u stvaranju, a isto tako i njegov sunnet, to jeste zakon u prirodi, jeste postepenost. Nije ništa iznenadno, dakle da jednostavno nekim skokom se nešto desi. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala kada stvara, on stvara postepeno. Nikada nismo dobili čovjeka od 20 godina dakle da se rodio, nego je to sve išlo postepeno. Musliman ukoliko razmišlja vidjet će da sve stvari oko njega koje se dešavaju, dešavaju se upravo postepeno. To jeste kada ustane ujutro, na primjer, vidjet da je sunce izašlo. Nikada do sada nismo vidjeli, na primjer, za sat vremena da je sunce došlo na zapad i da je zašlo. Ono dakle ima svoj određeni tok, ide polako, dakle dok ne dođe u zenit na podne, pa onda ide dalje dok ne dođe pred žalazak i nakon toga zađe. Nikada sunce nije dakle skočilo kao neka kazaljka ili kao da je auto pa za sat vremena da je došlo na, na drugu stranu neba, nego se to odvija postepeno. Ista takva stvar je, na primjer, ukoliko uzmijemo pa posijemo neko drvo, stavimo sadnicu i ne možemo sutra ujutro očekivati da će to drvo dati plodove. Ma koliko dakle naučni napredak bio danas razvijen, tehnologije i tako dalje, mora proći određeno vrijeme da se drvo razvije, dakle da, da korijen postaje veliki, da stablo izrasti iz tog korijena i tako dalje i tek nakon toga da dobijemo plodove. Možda će proći godine dana da bismo okusili prvi plod toga drveta, međutim ne možemo očekivati da će ono odmah sažeti. Iz toga Allahu subhanahu wa ta'ala sunnet, to jeste zakon u svim stvarima, jeste postepenost. Ide se dakle jedan nivo da se odradi pa onda idemo na drugi nivo. I kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže i nećete naći Allahovom sunnetu da se on mijenja. Dakle on je stalan i on se nikako ne mijenja. Postepenost mora da postoji. Ista stvar kao što učenjaci kažu jeste da je postepenost Allahu subhanahu wa ta'ala zakon u samom čovjeku, u njegovom stvaranju. Vidjet ćemo da se zametak, da se fetus u utrobi majke razvija devet mjeseci, I da je normalno dakle vrijeme kada hoćemo normalno dijete da se rodi, da od prilike 9 mjeseci ono treba da se razvija. I Allah subhanahu wa ta'ala navodi u Kur'anu sve te faze kroz koje dijete mora da prođe da bi se tek tada rodilo. Pa kaže, prvo je kap sjemena, nakon toga je kao zakvačak, pa je onda kao komad sažvakanog mesa, nakon toga se formiraju kosti u, u tome djetetu, nakon toga mu Allah subhanahu wa ta'ala daje oblik. Allah subhanahu wa ta'ala dalje nastavlja da pokaže u drugoj suri, a nakon što se rodite dakle kao djeca, onda zalazite u zrelo doba kada dakle zalazite u snagu i tako dalje. Sve što je vezano za čovjeka i njegov razvoj, dakle ovdje govorimo o razvoju u bilo kom pogledu, je vezano za tu postepenost u napredovanju. I to je Allah subhanahu wa ta'ala zakon. Iz toga je bitno za svakog muslimana da primjeni ovaj Allah subhanahu wa ta'ala zakon i propis u svim stvarima koje radi. To jeste da shvati da ništa neće biti preko noći, niti će se desiti za jedan trenutak, nego treba za sve, da li to bilo sticanje znanja, da li to bilo širenje davi, da ljudi da to prihvate islam i tako dalje, za sve to je potrebno vrijeme i potrebna je postepenost. I stoga se ne, nemojmo začuditi kada vidimo kako određeni ljudi, muslimani, da to pozivaju u islam, oni su ti koji, koje nazivamo daje, imaju znanje i tako dalje, međutim jednog dana dakle po sustanu nazad u vjeri i jednostavno možda čak i ostali islam. Zbog čega? Zbog toga što su na početku, kada su počeli to da rade, imali uvjerenja da trebaju oni za jedan dan, za, za jedan mjesec, na primjer, da promijene kako sebe, tako svoju porodicu tako i onu zajednicu u kojoj žive. Međutim, iz dana u dan, je možda je činio neke male napretke, ali nikada nije imao onaj konačni cilj koji je sam sebi postavio pred sebe i onda vidite kako jednostavno je pukao, dakle više ne može da nastavi i onda ostavi vjer. Iz toga ova žurba i žestina, tako reći, koja je vezana za vjeru, često kod mladića koji su prihvatili vjeru, uslovljava to da oni izađu iz islamu. وانتشت روحي وصار u primjerima kojih imamo sigurno veliki broj u biografijama Shaba, isto tako i Tabeina, uglavnom naših istoranih prezodnika, vidit ćemo velike primjere iz kojih možemo shvatiti koliko je žurba i nepostepenost u djelovanju bila razlog za propadanje i za krivo shvatanje dakle, islama. I najbolji možda je primjer da se navede Abdul Melik ibn Amr ibn Abdulaziz, dakle sin petog pravnog halite, kako ga nazivaju neki učenjaci, taj peti pravedni halifa je došao nakon određenog vremenskog razdoblja nakon one četvorče halifa tako da se u tom među vremenu proširilo činjenje notarija u islamskom filafetu isto tako ljudi se odaljili od sunneta tako da je bilo jedno tako reći žalostno stanje sam Omer ibn Abdulaziz dakle halifa je bio veoma pobožan čovjek isto tako i njegov sin Abdul Melik je bio veoma pobožan čovjek i njegov sin se začudio, bio je mladić i bio je onaj koji imao hamaš, tako reći, polet u svome srcu, on se začudio svome ocu koji je imao jednu čudnu strategiju, jedan, jedan čudan način gašenja tih novotarija i oživljavanja sunneta, to jeste, ona se olečavala u njegovoj rečenici, želim svaki dan da oživim jedan sunnet i svaki dan da ukinem jednu novotariju. Dakle, nije želio sve odjednom da učini. Pa mu je rekao njegov sin Abdul Malik, oče, čudim se kako ti to radiš, zbog čega u jednom danu dakle ne podijeliš naredbe, ne podijeliš emrove po cijelom filafetu i da ukineš novotarija da oživiš istinu. I tako mi Allaha kaže, njegov sin Abdul Malik, tako mi Allaha, ja se ne bojim da ja i ti budemo bačeni u kazane koji su puni vrelog ulja ako će to biti radi istine. Dakle, u tim njegovim riječima vidimo kako on želio preko noći da se učini jedan napredak i da se sve na otarije izbrišu, međutim vidjet ćemo šta mu je njegov otac odgovorio. Tada mu je Omer ibn Abdulaziz, dakle čovjek koji imao veliko znanje i koji je bio svjestan Allahu subhanahu wa ta'ala zakona postepenosti odgovorio dakle jednostavnim primjerom rekao mu je nemoj žurti sinšću zar ne vidiš kako je Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu dva puta prekorio alkohol a tek treći puta ga učinio zabranjeni nakon što mu je rekao te riječi dakle u kojima mu je objasnio da je Allah subhanahu wa ta'ala prvo dva put govorio u Kur'anu o alkoholu na prekoran način, dakle prekoravao je alkohol i njegovu upotrebu, a tek treći puta je zabranio alkohol, onda mu je rekao sljedeće riječi. Ja se bojim da ukoliko naredim ljudima da primjene istinu u jednom, dakle, u kompletnu, dakle, istinu u cijelosti, da će oni isto tako ostaviti istinu u cijelosti. Tako da to moje naređenje, tako da taj moj postupak bude samo smutnja. Zbog čega je to on rekao? Zbog toga što ljudi kada bi e, muslimani dakle pod naredbom halife bili primorani da primijene sve što je od sunneta, dakle cjelokupnu istinu, u jednom trenutku, pošto nisu navikli na primjenu toga, vidjeli bi da ne mogu sve to ispoštovati. I šta bi bila posljedica toga, nego da ostave sve u cijelosti. Šta bi to bilo što on na kraju kaže i bojim se da to ne bude razlog smutnje, Dakle, drugi ljudi, dakle, nevjernici bi rekli, vidite kako su muslimani pokušali da primijene čitav islam u potpunosti, dakle, odjednom i nisu uspjeli, čak su ostavili islam, nećemo ni mi. Dakle, iz te njegove mudrosti i iz propisa koji Allah subhanahu wa ta'ala, koji je pojašnjen kroz tu postepenost u donošenju propisa, vidimo kako je Omer ibn Abdulaziz postupio mudro. Kao što je Aisha radijallahu anha rekla, kada je objašnjavala kako je dolazila objava, pa je rekla prvo objavljivane kraće sure koje su govorile o dženetu i vatri, pa onda kaže, a da je u tim kraćim surama došla odma zabrana alkohola, ljudi bi rekli mi to nećemo prihvatiti. Dakle, ljudi bi rekli mi to nećemo prihvatiti, nego je tek poslije, nakon što se ljudi navikli na, na određene propise, tek poslije im je došla zabrana alkohola. Vidjet ćemo u odgovoru Omara ibn Abdulaziza svome sinu Abdul Meliku kako je on naglasio upravo Allahu subhanahu wa ta'ala zakon, a to je postepenost. To jeste, želio mu je pojasniti tim odgovorom da nije bit u postupku čovjeka da postupa po svom nahođenju, dakle da postupa po poletu koji osjeća ili Hamas, da ga tako nazovemo, koji osjeća u svome srcu. To jeste kada čovjeka zaboli srce, kada vidi koliko se munker, kako se nered proširio na dunjalku, on bi to poželio odmah da promijeni. Međutim, nije bit u tome, bitno je primijeniti Allahu subhanahu wa ta'ala zakon, a to je postepenost u svemu. Ovdje data dakle nije cilj da kažemo da Omer ibn Abdulaziz možda nije bio hrabar ili tako dalje, daleko od toga, nego samo je bitno da naglasimo koliko on bio mudar i koliko je shvatio ispravnost toga da primijeni Allahu subhanahu wa ta'ala zakon, to jeste postepenost. Vidit ćemo na primjer kako mnogi ljudi u jednom trenutku ponese ih taj polet koji osjećaju u svojim srcima, Dakle, vidit ćemo i kako smo zapustili najveću bradu, kako su prvi koji tekbiraju kada treba zatekbirati, koji su možda, na primjer, tokom vrata bili ti koji su ju jurišali na, na neprijateljske rove, prvi sa imenom Allaha subhanahu wa ta'ala na svojim ustima, međutim, kada je prošlo jedno određeno vrijeme, zbog toga što možda nisu išli tim postepenim putem i nisu primijenili te neke osnove u napredovanju, onda i vidimo kako su možda prvi od onih koji su skrenuli sa pravog puta i ostavili istinu. Dakle, izuzetno je bitno u svakom aspektu naših života, svejedno da li to bilo sticanje znanja ili bilo rađenje određenog djela da shvatimo ovaj Allah subhanahu wa ta'ala sunnet ili zakon postepenosti. Iz toga odstupanje od Allahu subhanahu wa ta'ala zakona postepenosti u svakoj stvari neminovno dovodi do toga da ljudi posustaju u vjeri. I šta je onda posljedicu svega toga? Kao što je Omer ibn Abdulaziz rekao na kraju onih svojih riječi i bojim se da takav postupak, dakle takva žurba ne bude samo fitna ljudima. Dakle, kada ostave ljudi islam, onda oni drugi neće htjeti da prihvate islam. I mi sigurno svaki od nas se duboko uvjerio u istinitost ovih riječi. Jer koliko je od nas dakle bilo ljudi u prilici da čuju kada mu govoriš zbog čega ne bi prihvatio islam, zbog čega ne bi radio to i to, ovaj sunet da oživiš i tako dalje, onda će ti on reći, a jesi vidio onoga koji je isto tako to činio. Činio je to privremeno, nakon toga je to ostavio. Da je duboko vjerovao u to, da je to bila istina i on bi to dakle nastavio raditi. Međutim, postupak takvih ljudi koji su ostavili primjenjivanje određenih sunneta jednog dijela vjere, zbog toga što su pogrešno dakle, pristupili svemu tome u početku je doveo upravo do te fitne. To jeste kada su ostavili vjeru onda su oni postali fitna koja zabranjuje drugim ljudima i koja pravi tu prepreku njima u prihvatanju vjerskih propisa. I toga je poskrpenost u svemu e, način kako bi čovjeku dakle se olakšao hod pravim putem i kako ne bi posustao i kako ne bi pokleknuo u vjeri svejedno dakle da li se radilo o postepenosti u sticanju znanja, u postepenosti u činjenju ibadeta, u postepenosti u pozivanju na Allahov put, dakle moramo shvatiti da je postepenost Allahom subhanahu wa ta'ala zakon i da ne možemo nigdje stići preko noći. Jer onaj koji ide postepeno, on će doći na cilj, dok onaj koji želi u jednom skoku da pređe na stvari, on će sigurno izgubiti taj put, njegov put će se prekinuti i e, više neće ići pravim put. da bi se čovjek očuvao na pravom putu i kako ne bi posustao u svojoj vjeri, on mora da poznaje stvari, dakle mora da poznaje prednosti. Čemu dati prednost? Da li dati prednost jednoj stvari ili onoj drugoj? Da bi išao pravim putem i da bi primijenio taj princip postepenosti na ispravan način, on mora e, znati čemu dati prednost kada napreduje u određenoj stvari. Da li to bilo dakle u sticanju znanja? da li će učiti ovo ili ono, da li će učiti akidu ili će možda učiti fik određene stvari i tako dalje, ili na primjer određenom dijelu, u pozivanju, da li da poziva ovoga čovjeka ili ovoga. Dakle, u svemu tome, kada čovjek i postepeno nastupa, može doći u grešku ukoliko ne poznaje čemu treba dati prednost. Čovjek kada želi da napravi kuću, on mora da zna čemu dati prednost. Da li će, na primjer, prvo početi sa gradnjom temelja ili će početi sa gradnjom krova da Dakle, čovjek mora da poznaje čemu dati prednost. Ukoliko počne da pravi krov prvo, na primjer digni ga na neke nošače i tako dalje, pa onda hoće da napravi zidove ili da, napravi temelje i tako dalje, naravno da to neće lijegati jedno na drugo i tako kuća će se slušiti. Čovjek mora da zna čemu dati prednost, prvo dakle da gradi temelje, nakon toga da gradi židove, nakon toga da stavi krov. Iz toga mladić ili djevojka koji prihvate islam, i koji žele da nauče nešto novo iz islama, da ako žele da, da krenu tim putem stičanja znanja, moraju da poznaju čemu dati prednost i šta prvo učiti. Jer vidjet ćemo, nažalost, mnoge mladiće oko nas koji na početku svoga predržavanja islamskih propisa, umjesto da uče akidu kao najpreću stvar, dakle po mišljenju svih učenjaka, vjerovanje ili akida je najpreća stvar koju čovjek mora da zna u islamu. Oni, na primjer, umjesto toga nisu to dobro stvarili, oni, na primjer, govore o džihadu, kao vrhuncu islama. Čovjek mora toliko, toliko toga da prođe da bi bio za džihada. Međutim, oni govore da li on farz ajn, da li on farz kifaje, koji su propisi za ganimu, za ratni klijen, dakle, ili bilo kakve druge stvari, zamaraju se oko toga, čitao svoje vrijeme, dakle, provodi u, u tim pričama, a na drugoj strani ne poznaju teohide ne poznaju koje vrste tauhida postoje i koji njihov odnos prema njihovom gospodaru treba da imaju i tako dalje neumitan put takvoga čovjeka koji je krenuo od krova a nema ni temelja jeste da će on pokleknuti u vjeri ovaj primjer ćemo najbolje vidjeti u hadisu poslanika sallallahu alaihi wasallam kada je slao Hudejfu ibn Jemana radijallahu anhu u Jemen da poziva tamo stanovništvo u islam, dakle da bude njegov predstavnik onaj koji će preneti vjeru tim ljudima. Pa mu je rekao, ti ideš u Jemen, u zemlju u kojoj žive ehlu kitabije, dakle oni koji su dobijali knjige prije, pa ih prvo, čemu ćeš ih pozivati, poziva ih prvo da vjeruju u Allaha i u njegovog poslanika. Dakle, ovdje vidimo da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, shvatio dobro čemu dati prednost. Dakle, u čemu je prednost, to jeste u akidi. Na drugoj strani vidjet ćemo mnoge ljude kako daju, na primjer, prednost u prvom obraćanju ljudima, da im objašnjavaju način kako da jedu, kako da piju, kako da se oblače i tako dalje. Na drugoj strani vidjet ćemo nekoga koji kada priđe čovjeku prvo mu kaže, a, ah, pa ti sa mnom u Čečinu da se boriš. Dakle, prvo ga pozove u džihadu. I na trećoj strani ćemo vidjeti ljude koji prvo čemu obraćaju pažnju jeste na način ponašanja čovjeka. Vidjet ćemo kako mnogi ljudi upravo griješe u tom pristupu, u tom davanju prednosti onim stvarima koje zaista zaslužuju prednost. A to je na primjer akida, a nakon toga idu druge stvari. Jer vidjet ćemo danas, nažalost, možda su i mnogi to vidjeli kako ljudi koji su jednog dana bili spremni, na primjer, da odu u Čečeni, da odu na Kašmir ili u Palestinu i tako dalje, bilo gdje, da se bore tamo na Allahom subhanahu wa ta'ala putu i koji su bili puni Hamasa i tog poleta nekog, da su danas skrenuli sa puta. Zbog čega? Zbog toga što nisu imali ispravne temelje. To je isparlo, ispuhalo i dakle nakon određenog vremena i više nije imalo šta dakle da nosi taj polet i on je jednostavno poklekao u vjeri. i svako od nas, dakle svaki pojedinac, mora da zna čemu davati prednost. Da li to bilo u sticanju znanja, da li to bilo u, u određenim dijelima i tako dalje. Ta nauka, dakle čitava nauka postoji u islamu, to je fikul eulevijat, fik ili razumijevanje prednosti. Čemu dati prednost? Inša Allah, o tome ćemo posvetiti čak jedno posebno predavanje kako bismo govorili o tome. man Iduća stvar ili četvrta koja služi kao jedan veoma efikasan lijek ili prevencija da čovjek ne bi otišao odatle sa pravoga puta jeste odgoj vlastite duše i čišćenje iste. Jer sa raznim dakle, dijelima se to izvršava. Da li to bilo učenje Kur'ana, da li to bio zikr jutarnji ili večernji ili bilo koja druga vrsta dove ili dikra koja se uči određenoj prilici ili određenoj situaciji, sve to utiče da čovjekova duša bude čista i na taj način čovjek se odgaja i toga sprečava od nazadovanja u vjeri. Kod svakoga čovjeka treba da bude osnova da prije svega gleda u sebe, u svoje vlastite mahane, u svoje greške koje čini, a tek nakon toga da gleda u mahane drugih ljudi, jer mu je daleko preći da liječi i da djeluje preventivno na svoje mahane nego da na te iste mahane može spriječiti pažnju drugim Kako ne bismo dakle oduljili, navećemo i ostale lijekove, prije svega dakle to je stali obračun sa samim sobom, kako čovjek dakle ne bi otišao sa pravog puta mora svakodnevno da svodi račun sa samim sobom u čemu je dakle napravio plus za taj dan a u čemu je na primjer bio njegov minus i svaki čovjek svaki muslima bi možda trebao da ima jednu tabelu u koju će pisati šta je učinio za taj dan u toj tabeli na primjer neka stavi koliko je dobrih dijela učinio za taj dan šta je učinio dakle za islam za taj dan u gdje je pogriješio taj dan koje su bila njegove greške, da li je tražio oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala toga dana i tako dalje. Mora da sagleda svoje pozitivne stvari, dakle ono što je dobro uradio i isto tako mora da bude svjestan svojih grešaka i da odredi da li je taj dan zaslužio vatru ili je zaslužio džennet. najbolji primjer za to su nam naši ispravni prijateljnici koji su svake noći, dakle prije nego što bi legli u postelju, da prespavaju tu noć, sebi predočavali situaciju da im je ta noć u stvari žadnja u životu. Da se ujutro neće probuditi, što je zaista dakle moguće. Allah subhanahu wa ta'ala nikada neće nekome poslati poštara da mu kaže umrijeći tada i tada. Jer svaku noć možemo očekivati da ne doživimo idući dan. I sa tom sviješću, dakle slikom te situacije, oni su željeli da vide da li su učinili dobro za taj dan, da li mogu dakle ispravna srca dočekati tu smrt koja im eventualno može doći u tom trenutku, jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže da u snu uzima duše ljudi, pa nekome dakle vrati tu dušu, a nekome uzme dušu, dakle u snu može da preseli. Jedan od velikih predavača, kako reći, jedan od velikih učenjaka koji su svojim ahlakom pokazali mnogo ljudima i generacijama koji su došli nakon njega jeste Ibn Sennak, neka je Allahova milost na njega. Jedna od njegovih dijela ili praksa njegova jeste u tome da je u svojoj kući imao iskopanu jednu rupu koja je nalikovala na kabur. Svake noći kada bi želio da prespava, lijegao bi u tu rupu, dakle u kabur, i onda bi obračunavao sva djela koja je učinio taj dan. Nekada bi se sjetio dakle nekog ružnog djela koje je učinio za taj dan, pa bi onda toliko vikao da bi ga čak i njegove komšije čule. Dakle, spominjao je jedan ajet. Dakle, u tom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala navodi riječi onih koji će biti u džehennemu. Koji će reći, o naš gospodaru, vrati nas, ne bi smo radili dobra djela. Vrati nas, ne bi smo radili dobra djela. Pa bi izašao iz te rupe, dakle, izašao bi iz toga kabura i govorio bi, moj gospodar me vratio, e sada treba da činim dobra djela. Dakle, kao da je izašao iz džehennema i dobio jednu novu priliku za činjenje dobrih dijela, što je on onda i koristio, dakle, planjao bi noćni namaz i bio je jedan od velikih ljudi koji su nam sigurno za pouki. Idući razlog ili idući lijek protiv nazadovanja u islamu jeste da se čovjek što više odmakne od činjenja grijeha jer smo naveli u prethodnom predavanju da je činjenje grijeha jedan od razloga za nazadovanje u islamu i stoga samo distanciranje od bilo kog mjesta ili od bilo kog načina da se učini određeni grijeh je sigurno najbolji lijek. I završna stvar, kako ne bismo dakle oduljili, kako vam ovo možda ne bi postalo i dosadno, ne do Bog, jeste da kažemo da je završni lijek pridržavanje džemata, dakle, da, da čuvamo zajednicu, da pokušavamo što više svoga vremena provesti u zajednici koja je zdrava, koja nas neće nagnati da učinimo neko loše dijelo, nego će učiniti, dakle, suprotno, spriječi nas učinjenja loših dijela, a navesti nas da učinimo neko dobro. Jer kao što poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, u hadisu kaže, zaista vuk jede odvojenu ovcu. Onu ovcu koja se odvojila iz te zajednice, u ovom slučaju, dakle, šeitan će najlakše prići čovjeku koji nije u zajednici, međutim ovdje napominjamo ponovo, zdravoj zajednici, zajednici muslimana. Ovo su dakle samo neke stvari koji mogu da budu lijekovi u situaciji kada čovjek osjeti kod sebe da nazaduje u islamu, dakle i da posustava u tom hodu po pravom putu. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam pomogne da se održimo na pravom putu i da nas izliječi u slučaju da je neko od nas osjetio dakle da ide krivim putem i na kraju, dakle, salamu alaikum wa rahmatullahi. في الزمان الأولين Studio Furkan. Studio Furkan. Studio Furkan. Studio Furkan. Studio Furkan. Studio Furkan.